з пороків наших дияволом на людство неспосланих скористався. На тому світі у гиєні вогняній горіти будеш. Буду, буду, не заперечував Іван. Давайте у двір. Успієш з козами на торг, не здавався дід. От скоро увірветься тобі. Наші під Орлом і Белгородом. Восени тут будуть ніхто за твою махорку і копійки не дасть. Фабрична буде. Дадуть, спокійно відповів Іван. Мабуть, дадуть, скрушно погодився дід. І що воно за нещастя курящому чоловікові? А ви киньте курити і квит. Дід глянув на журбу, як на божевільного. Востаннє затягнувся, аж вогник біля губів зашкварчав кинув обгорілого скрученого папірця, притоптав ногою, узявся за вішки, підпер воза плечем, допомагаючи конячині В'йо, манюня. Хура заїхала в двір, спинилася. Дід кинувся з вилами на гній, як на особистого ворога. Все, давай махорку. Чотири пачки без обману. Іван зник у невисоких дверях будинку і за мить повернувся. Держіть. Без обману? Відрижка капіталізму чортова. Дивись мені, бо я тебе вилами. А курити що будете? До приходу наших вистачить. Дід переможно помахав над головою чотирма пачками, затиснутими у величезній руці. Вашими бустами та мед пити. А тобі чого про прихід наших мріяти? Для таких, як ти, елементів, під німцями саме життя почалося. І скінчилося, сказав Іван. Дід глянув на нього підозріло, намагаючись зрозуміти інтонацію сказаного, а потім лише кинув філософічно. Війна все спише. Там побачимо, невизначено мовив журба. Давай, манюня. різко смикнувши завіжки віжки і повертаючи коняку, гукнув дід. Ще гною привезти? Вам же, курева, до приходу наших вистачить. Давай, манюня, розгнівався дід, і кобильчина легко винесла порожнього воза з двору. Давай. Іван журба подивився вслід дідові, поставив на місце воріт обплутану дротом хрестовину і повернувся до хати. Будинок був зовсім не такий маленький, як це здавалося зовні. Чотири кімнати, коридор, кухня. Найбільша з кімнат правила за їдальню і вітальню разом. І, власне кажучи, саме в ній зосереджувалося все життя оселі. Вікна кімнати виходили на вулицю і біля одного з них знову спинився Іван, але нічого цікавого для себе не побачив. Величезна сіро зеленкувата гусінь уже проповзла і заховалась, причаїлась у слобожанських степах. Іван не відходив від вікна, невідомо чого чекаючи. Пухнасті, схожі на химерні зачіски красунь хмарини, Пливли в ясно синьому квітневому небі. Сонце вже підвелося над обрієм, а Іван усе стояв непорушно, не в змозі відійти від запелюженого вікна. Промчала на великій швидкості важка чорна машина місцевої фельдвердармерії. Іван навіть не ворухнувся, весь зосереджений у чеканні, прислухаючись, намагаючись у тиші ранку окупованого міста почути щось своє, тільки йому відоме. Тиша стояла над Старогорськом. Місто теж завмерло у чеканні найважливіших подій, і ніхто не відає, якими вони будуть щасливими чи болючими. І неймовірно хочеться, щоб після двох років страждань і непроглядного горя настала хоч би хвилиночка щастя. Воно тут зовсім недалеко, за лінією фронту, біля Орла та Белгорода, величезною дугою охоплює Курськ і зникає десь у далеких далях від Балтійського до Азовського морів. Вся Україна завмерла в чеканні. Мимоволі тривога охоплює душу. Всякі війська проходили через Старогорськ. Ночами сунулися німецькі танки й артилерія аж земля стогоніла, а маленький будиночок здригався, як суха осика на своєму легкому фундаменті. Ще одна трохи важча машина пройде, струсане все довкола, і заваляться його дерев'яні у півцеглини обкладені стіни. Стукнули двері з надвору. Іван озирнувся, машинально провів рукою по густій темній чуприні. Худе обличчя його ще більше загострилося від нетерпіння. Хто там? подався вперед усім високим, кістлявим тілом своїм і поправив лівий рукав, заправлений за пояс старої, виленялої гімнастерки.